U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. tako Allah, silni i mudri, objavljuje tebi kao i onima prije tebe. Njemu pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji on je uzvišeni veliki. Zamalo da se nebesa ne sruše jedna iznad drugih. a zahvaljujući svome gospodaru, slave ga i meleki. I oprosta traže za one na zemlji. Eto, Allah zbilja grijehe prašta i samilostan je. Samilostan je. A one koji uzimaju zaštitnike mimo njega Allah doista motri Ti nad njima zastupnik nisi. tako mi objavljujemo tebi Kur'an na arapskome. Da opomeneš majku gradova i ono što je okolo nje. I da opomeneš na dan zbora u koji se umjenije. nije. Skupina jedna u džennet, a skupina jedna u vatruće. A da Allah hoće, učinio bi sve jedne vjere. ali on u samilost svoju uvodi koga on hoće. I nevjernici nemaju ni zaštitnika, ni pomagača. Zar da oni uzimaju zaštitnike mimo njega? Pa Allah je zaštitnik pravi i on mrtve oživljava. I samo on može učiniti sve. u čemu god se vi razišli. Presuda za to u Allaha je. Eto, to vam je Allah, moj gospodar. Na njega se ja oslanjam i njemu obraćam. Stvoritelj nebesa i zemlje Učinio je i od vas samih parova A i od stoke dao je parove I tako vas je zemljom rasijao ništa i niko nije kao on. On sve čuje i vidi sve. Njemu pripadaju ključevi nebesa i zemlje. obskrbu u izobilju kome hoće daje i uskraćuje. On znalac svega, svake stvari je. on vam u zakonju je od vjere ono što je Nuhu oporučio. I ono što smo objavili tebi. I što smo Ibrahimu oporučili. I Musa'u. I Isa'u vjeru izvršavajte. I u njoj se ne razilazite. mnogobožcima je teško ono čemu ih ti pozivaš. Allah odabire za vjeru svoju onoga koga on hoće i upućuje njoj onoga ko prikloni se. Oni su se razišli nakon što im je stiglo znanje iz zavisti međusobne. A pa da nije prethodila riječ od gospodara tvoga do određenog roka, s njima bi već svršeno bilo. oni kojima je knjiga ubaštinjena nakon njih. Sprem nje su u dubokoj sumnji. Zato ti pozivaj i u tome budi ustrajan. Kako ti naređeno je, i ne slijedi strasti njihove. I reci, ja vjerujem u sve knjige koje Allah objavio je i da vam pravedno sudim naređeno mi je. Allah je naš gospodar i vaš gospodar. Nama nasa djela, a vama vasa djela. nema jednog dokaza među nama i među vama. Allah će nas sve skupiti i njemu nam je svima vratiti se. A oni koji se raspravljaju Allahu nakon što su mu se neki odazvali njihovi dokazi kod gospodara njihova su ništavni na njih je srđba i njima pripada kazna žestoka. Allah je onaj koji je knjigu s istinom i mjerilom objavio. da li ti znaš da je može biti smak svijeta blizu? Požuruju ga oni koji ne vjeruju u njega. A oni koji u njega vjeruju, strepe zbog njega i znaju da je zbilja istina. Eto, doista oni koji sumnjaju u smak svijeta i o njemu se prepiru, u dalekoj su zabludi. Allah je dobar sprem svojih robova. On obskrbljuje koga hoće. On moćni i silni je. bude želio usjev onoga svijeta, usjev njegov ćemo i povećati. A ko bude želio usjev ovoga svijeta, daćemo mu ga. Ali na onom svijetu on nema nikakva udjela. Zar da oni imaju božanstva koja im uzakonjuju vjeru koju Allah dopustio nije? da nije riječi odluke, s njima bi svršeno bilo. I doista nevjernicima pripada kazna bolna. ćeš vidjeti nevjernike prestravljene zbog onoga što su zaradili, a kazna će ih stići. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, bit će u bašćama zadovoljstva. što zažele, oni će imati kod svoga gospodara. To je blagodat velika. kako Allah obveseljava vijestima radosnim robove svoje koji vjeruju i dobra djela rade. Ti reci, ja ne tražim od vas nikakve nagrade osim ljubavi za bližnji. Ako učini lijepo dijelo, mi ćemo njemu zato povećati dobro. Doista, Allah grijehe prašta i blagodaran je. Zar da govore oni? On na Allaha iznosi laži. Pa Allah će, ako hoće, zapečatiti tvoje srce. Allah briše neistinu i učvršuje istinu svojim riječima. On zbilja sve znade šta skrivaju u grudi svačije. i on je onaj koji pokajanje prima od svojih robova i prašta loša djela i sve šta vi radite zna. odaziva se onima koji vjeruju i rade dobra djela. A iz dobrote svoje im i više pruža. A nevjernicima pripada kazna žestoka. Kazna žestoka. A kad bi Allah dao obskrbu robovima svojim u izobilju, oni bi se na zemlji osilili. Stoga Allah smjerom daje koliko On hoće. on je doista o svojim robovima obaviješten i vidi sve. On je onaj koji šalje kišu nakon što oni u očaj padnu i širi samilost svoju. On je zaštitnik istinski i hvaljen je. I od njegovih znakova i stvaranje je nebesa i zemlji. I što živa bića po njima rasijao je. on je moćan da ih sakupi kad hoće. A zlo koje vas pogodi, zbog stečevine je ruku vaših, mnogo toga on i oprosti. A vi mu nećete moći na zemlji umaći. vi osim Allaha nemate ni zaštitnika, ni pomagača. I od znakova njegovih lađe su po moru, poput brda. Ako on hoće, vjetar zaustavit će. Palađe mirne na površini mora ostat će. Doista su u tome znaci za svakog strpljivog zahvalnog. Ili će ih potopiti zbog onog što su ljudi radili. A mnogima će i oprostiti. ويعلم الذين يجادلون في da bi oni koji raspravljaju o njegovim znacima znali da im nema nikud umaći. Amen. a sve što je dato vama samo je uživanje svijeta ovoga. A ono što u Allaha je bolje je i trajnije za one koji vjeruju i na gospodara svoga se oslanjaju. I za one koji velike grijeha klone se i bestidnosti, kad ih neko naljuti, praštaju. I za one koji se gospodaru svome odazivaju i namaz klanjaju i ostvari se važnoj, među se savjetuju. i od onoga čime smo ih mi obskrbili dijele. I za one koji se odupiru kad ih pogodi ugnjetavanje. A kazna je za nepravdu uzvratiti istom mjerom. Ako oprosti i naravna se, nagrada mu je u Allaha. on ne voli zločinitelja, doista. A onome ko se nakon učinjena mu zlodjela suprostavi, protiv takvih ništa ne treba poduzeti. će se protiv onih koji svijetu nepravdu i zulum nanose i koji bez prava ikakva na zemlji tlače. Njima pripada kazna bolna. ko se strpi i oprsti, tu je odluku zbilja razborito donijeti. Ako ga Allah zabudi prepusti, tome zaštitnika poslije njega neće biti. ti ćeš vidjeti silnike kako vele kad patnju vide. Ima li ikakva puta da vratimo se? I vidjet ćeš kako ih vatri izlažu, skrušene zbog poniženja. kako gledaju kradomice oka. A oni koji vjeruju vele, doista su pravi stradalnici oni koji koji su na danu sudnjem sebe upropastili i svoje porodice. Zar nevjernici neće biti u a njima neće biti prijatelja da im pomognu osim Allaha. A koga Allah ostavi u zabludi, takav puta neće ni imati. Odazovite se gospodaru svome prije nego li dan dođe. Dan koga Allah zaustaviti neće. Bye. vi utočišta nikakva toga dana nećete imati i nećete moći nijekati. A ako se okrenu, tebe nismo nad njih poslali kao čuvara tvoje je samo obznaniti. A kad zbilja mi damo da čovjek od nas samilost iskusi, on se samilosti veseli. veseli. A ako ih kakvo zlo zadesi zbog onog što su ruke njihove pripravile, tad čovjek zbilja nezahvalan je. Allahu pripada vlast nebesa i zemlji. On stvara šta njemu volja je. On dariva ženskinje kome hoće, i dariva muškinje kome hoće. Ili im i muškinje i ženskinje dariva a koga hoće nerodom ostavlja. Doista on sve znade i sve moćanje. je. čovjeku nije dato da Allah s njim govori. Osim objavom ili iza zastora. Ili da pošalje poslanika. Ili da pošalje poslanika. pa da objavi ono što on hoće dopuštenjem njegovim. Doista je on uzvišen i mudar. to. Tako mi tebi objavljujemo riječ našu. Ti nisi znao šta je knjiga, niti šta je vjerovanje. Ali smo je mi učinili svjetlom. i njime upućujemo koga mi od naših robova hoćemo. A ti doista upućuješ na pravi put. Allahu. Kome pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. A zbilja Allahu se vraćaju sve stvari.